начо картоп қытырлақтары қап төс Түс енді түсте керегіңді ал тек қана керегіңді ал жоқ менің азығымды ұрлайтындай осынша топас болар ма едің әржей көзіңді көкшітейін бе кешіре көр отбасыма азық керек ай сенің отбасың жоқ қой өзім бармын ғой hmm. тоқтай тұр азық түлігің түгел үңгірдің ішінде демек ештеңе ұрланған жоқ ә, жоқ жоқ жоқ жоқ жоқ Тоқта! Тоқта! Жолымыз болды. Yolumuz var. ай. Мен сен тоқта, бәрін қайтарып берем. Рас айтам, мені жеп қойсаң, азық түлікті өзің жинайсың, өзім қайтарып берем, түгелдей. Қызыл арбаны да ма? Қып қызылын ал көк түсті тоңазытқышта тізімде тұр дей бер міндетті түрде көк пе иә қытырлақ картопты да қайтарасың сүйіп жейтін асым бір татсаң болғаны дәмі өмір бойы аузыңнан кетпейді дұрыс айтасың дәмі тіл үйіреді тыңдашы қытырлақ картоптың бүкіл отбасына арналған үлкен орамасын әкеліп беремін ондай да бар ма болғанда қандай жарайды жей мен қайта ұйқыға кетем ай бірақ оянам оған деген азығымды түгелдей қайтаратын бол ұқтың ба Не бары бір аптаның ішінде ме сонша азық түлікті жалғыз өзім қалай жинаймын ай бір апта болсын Айтолғанша толғанша азық түлігімді түгел қайтарасың қашам деп ойлама жердің түбіне түсіп кетсең де суырып алып жаныңды шығарам жақсы жарайды достым Ойымдама ұйқыңды қандыр бәрін қатырам бір аптадан соң бұл жайтты еске алып әлі ақ күлетін боламыз жасыл қоршау Қалқалайда мен қиындыққа мойымай жеңем бәрін көңілім жабырқау күлерсің өткен соң оған бәрі де жақсы бәрі де жақсы болады бәрі де жақсы бәрі де жақсы болады бәрі де жақсы қолдайды мені отбасым қиналған сәттер бәрі де өтер кетер бақытқа бастар қиындыққа шыдаймын бәрібір жеңемін мен бәрі де жақсы бәрі де жақсы болады ай ай суық суығын ай сауытымның ішіне кіріп кетті ғой а. ой көктем қыз түскенге дейін 274 күн ғана қалды қане ұйқыларыңнан тұрыңдар көктем келді қайырлы таң қайырлы таң хәми дәретке барғым келіп тұр о су ішетін көлішке отырушы болма болды ұйқыларыңды ашыңдар көктем келді жұмысқа кірісу керек қане болдым жоқ жоқ қоя тұр тұрыңдар енді ұйқыларыңды ашыңдар әрқайсыңды жұлқып оятайын ба оның сөзіне құлақ асқандарың жөн қыс бойы жинаған желімді сыртқа шығармай тұрғанда бұл жерде тайып тұрыңдар тұрдым тұрдым рахмет стелла О, алғыс айтудың керегі жоқ бер бұған келгенде алдыма жан салмаймын ғой ай бәріңе қайырлы таң ауа райы керемет емес пе ә мәссаған оу ұйқың қанбай қалған сияқты ғой қымбаттым баки мен көйілі шапта сайын қайта қайта ояна берді алыспай қыс бойы дөңбек шықты. иә ол қолда аяққа тұрмайды иә ең ширағы да сол ендеше күндіз балаларға өзім қарайын иә луи жақсы болар еді ал балалар шешелерінің не дегенін естідіңдер ме енді мені тыңдаңдар тізіліп тұра қалыңдар ойбой өзім де осыдан қорқып едім тамақ қайда тамақ қайда қарным ашты тамақ қалды ма қалды ма қыс бойы жеген жоқпыз ба хэмми енді қайта азық жинауымыз керек Ха? дұрыс айтасың жаңғақ теріп әкелейін қайда өсетінін білем. қазір келем тыныш <laughs> әке бұл жай қар ғой жыртқыш болу да мүмкін еді ғой өтірік өлгеніміз су жүректік емес пе қанша рет айтуға болады қазір апоссумдардың болмысы сондай өлген сыңай танытып өмір сүреміз балалар әкелеріңді тыңдаңдар жарай ма қане тынышталыңдар саған бірдеңе айтайын ба биыл саған қалайда жігіт табу керек жігіт дейсің бе о жігіт дейсің бе тағы да бастадың ба неге маған жігіт керек деп ойлайсыңдар а шашым ұйпа тұйпа қолаңса иісім қолқан атады мінезі жайдары балаларды жақсы көретін әрі иіс сезбейтін жігіт тапсаң таныстыр <gasps> бері қараңдар кім бастаса да бәрібір <gasps> жемісті қара мынау нені білдіретінін білесіңдер ме верн қоя тұр хэмми мына жемістер табылмағанда бәріміз аштан қататын едік кешіріңдер асыра сілтеп жібердім әйтсе де бәріміздің қарнымыз аш екені рас сөзімді әлі аяқтаған жоқпын хэмми ала ғой лу пенни мынау сендерге балақайлар мен не айтпақпын хэмми қайтадан дәретке барғың келсе бара бер жақсы менің айтпағым қысқа жинаған азығымыз әрең дегенде жетті енді биыл қойманы азық түлікке толтыруымыз керек қайта толтырамыз дұрыс айтасың аузы мұрнынан шығарамыз өйткені біз кемшілерміз біз не жинаймыз азық дұрыс тауып айттың жарайсың қане хеми айта ғой нені айтайын маған бірдеңе айтқың келген жоқ па немене немене немене немене қоя тұрыңдар тілімнің ұшында тұр иә ана жақта біртүрлі затты көрдім ондайды бұрын соңды көрмеппін сондай қорқынышты соңынан еріңдер жарайды айтқан қорқынышты затыңды өз көзімізбен көрейік кеттік хм жинаушылар де хеми қандай зат о мынау екен ғой бұл не сұмдық бұрын соңды мұндайды көрмеппін дәу екен бұл не бәле хазар тиме қорқамын мен де апа тыныш қорықпаңдар бұл жай ғана мынау не бәле а луи енді бұл бұл нәрсе вен а енді бұл бұл әлбетте бұтаның бір түрі ғой қалай аталатынын білсек онша қорқынышты болмайтын шығар стив деп атайық неге стив әдемісің ғой құлаққа жағымды естіледі стив болса қорқынышты емес ұлы да күшті стив саған не керек оның сөйлей алатынына күмәнім бар не дегеніңді естідім дереу мұнда кел жарайды хеми қайда барасың стив ашуланды ғой дауыс стивтің ар жағынан шығып жатыр бұта дегенім ғой айтпағым мынаның не нәрсе екенін және қайдан шыққанын анықтаудың бірақ жолы бар мен барып қарап келейін ай ай ай стив бәрінді жеп қойды айтпады деме стив ендеше өзіңнен көр стелла тоқта мені ешкім жеген жоқ жай шалынып қалдым мен қазір барып көріп келейін ал сендер тұрған орындарыңнан қозғалмаңдар балалар тездетіңдер кешігетін болдық джерри бол мынау өзі қандай жер оу сәлем балақай а оу а а сәлем а оу Оператор сізді тыңдап тұр. Ау! оу жолға сөйлей салам, көлік жүргізіп келемін оу оу оу оу оу оу оу верн амансың ба саған ол жақта не бар екен Қызғыл түсті қорқынышты приматтар сірә біз қысқы ұйқыда жатқанда көшіп келген ғой зәрем зәр түбіне кетті табандарында дөңгелектері бар қолдарындағы таяқпен мені салып қалмасы бар ма соны да ойын көре ме жата қалып өліп қалғансың таныту керек еді әке ол олма орманың орманның жартысын отап тастапты емен ағаштары да жеміс ағаштары да ештеңе де жоқ жоқ сұмдық ай енді азықты қайдан аламыз қайда тұрамыз білмеймін бір білерім стивтің ар жағына аттап баспағанымыз өзімізге жақсы ол жақ өте қауіпті бұл нәрсе қоршау деп аталады одан қорқудың қажеті жоқ қосмекенді достым бұл аста өмірге апарар қақпас іспеттес мен негізі бауырымен жорғалаушыға жатам ештеңе етпес көбісі солай ойлайды ал өзің кім боласың оу өзімді таныстырмаппын ғой есімім эрджей айыпқа бір әңгімелеріңді құлағым шалып қалды сондықтан мына қоршауға қатысты мәселені түсіндіре кетсем деймін сөздің қысқасы бұрынғы ну тоғайдың орнына қазір 20 гектар абаттандырылған ауа баптағышпен қамтамасыз етілген жұмақ орын тепкен мына жасылдақтан басқасы сендер қазір осында тұрсыңдар жоға бұл қайта жақсы емес пе сендер қысқы ұйқыға жатарда азық жинайсыңдар иә yeah, бөрененің ішіне жинаймыз кемми бөрененің ішіне ме бөренені апаңға екен ози айтыңдаршы мына бөренені толтыру үшін қанша уақыт кетеді екі күн оу оны бір аптада толтыруға болады мүмкін емес бәрі мүмкін сендердің азық жинаудан тәжірибелерің мол ал мен түрлі әдістерді білем ал анау жақта азық түлік бар қанша азық бар көп өте көп көптігі сонша тау салмайсыңдар бері қара бізге ондай көп азықтың қажеті жоқ қалыпты болса болды негізі маған қызық сияқты сөзін соңына дейін тыңдап көрейік иә маған да қызық ал мен қорқам құйрығым дірілдеп тұр бірден айтпады ау қоя тұрыңдар құйрығыңның қандай қатысы бар сен осында келгеннен бері құйрығым желді күні желбіреген жапырақтай қалтырап қоя берді тыңдашы берін солай ма шын айтам ана жақтан қорқатын дәнеңе де жоқ ал мен қорқам оның себебі бар не деген сұмдық мынау қалай емес ол жаққа жол нұсқаушысы бардың ғой верн бола берсін уақытыңды бөлгенің үшін рахмет ұсынысыңа келіспейміз өмірде жеп көрмеген әлемдегі ең дәмді азыққа қызықпайсыңдар ма жоқ қойшы керегі жоқ жарайды ұқтым жағдайыңды түсіндім жаңа дүниеге дайын болмаған соң бас тартасың мәссаған мынау не нәрсе достым бұл жүгері ұны өсімдік майы фосфаттар мен лецитиндердің және тағы басқа консерванттардың қосындысы қысқасы картоп қытырлақтары ірімшік дәмімен дәмді дәмді керемет тағы бар ма тағы бар ма дәмі тіл үйрет бұл жаңа өмірдің дәмі тағы да дәмді азық жейміз бүгін кешке иә Adamlar мекеніне hoş geldinizler. Mehsara. Апа, мынаны қара мынаны қара Ал керек болса қымбаттым. Мәссаған. Мынаны қара. Керемет. Құйрығың дірілдеймен берін. Бері қара, отбасымның бір мүшесі зардап шегетін болса, менен жақсылық күтпе. Рахаттанып жүргендерін көрмейсің бе? Бұл үшін жауап беруге дайынмын мынаны қара қарашы верн салыстыру үшін орманнан шөп жұлып алып едім менің ойымша мына жердегі шөптің түсі қанық екен қараш? міне верн сен бағана осы жерде болдың ба иә жанаттың айтқанына қарағанда жарайды ол туралы айта бермеңдерші иә ол бірер әдісті білетін шығар бірақ судың бетімен жүре алмайды ғой ей достар азық түлік мына жақта <gasps> дәу екен мынау не нәрсе мынау ма бұл жол талғамайтын көлік адамдар мініп жүреді өйткені олар бірте бірте жүру қабілеттерінен айырыла бастаған мәссаған не деген үлкен ішіне неше адам сияды әдетте бір адам оу а иә сәлеметсіз бе бұл гладис шарп иә үй иелері қауымдастығының төрайымымын иә дәл солай сұмдық ай бұл кім сабыр сабыр етіңдер бұл жай ғана адам біз олардан қалай қорқсақ олар да бізді көргенде зәре құттары қашады алайда абайсызда олардың көзіне түсіп қалсаңдар жата қалып үсті бастарыңды жалаңдар жарай ма олар соны ұнатады қол қойған құжатқа сәйкес есік алдындағы шөптің биіктігі 6 сантиметрден аспауы керек ал мен өлшеп едім шөптің биіктігі 8 сантиметр екен азық түлікті алып үйге қайтпаймыз ба бұларда азық бар ма өзі байқамадың ба азық түлік қораптың ішінде олар ылғи азық тасып жүреді біз өмір сүру үшін азық жейміз ал олар азық жеу үшін өмір сүреді бұл сөзімнің мағынасын түсіндіріп берейін адамның аузы апан іспеттес адамдар өте аз қозғалады мына құрылғы азықты шақырады мынау азық келді дегенді білдіретін дыбыс мынау азықты кіргізетін портал мынау азықты тасымалдауға арналған құрылғылардың бірі адамдар азықты өздерімен алып жүреді тасымалдайды жеткізеді тамақты мініп жүреді үстілеріне жапсырып алады мынау азықты ысытады мынау азықты суытады ал мынау мынаның не нәрсе екенін өзім де білмеймін енді ұқтым азық мынау азық түлікке дұға бағыштайтын арнайы орын мынау азық түлікті шамадан тыс көп жеп қойғанда ішетін нәрсе мынау біраз селкілдеп көп азық жеуге мүмкіндік беретін құрылғы азық азық азық азық қалай ойлайсыңдар азық жеткілікті ме екен ал олар басқаша ойлайды олар қанағат дегенді білмейді ал олар таусалмаған азықты не істейді мынадай жылтыр ыдыстарға салады бізге арнап мәссаған жеңдер <laughs> ұнай ма таласпаңдар мәссаған бұл жөргек оған әдетте балалар дәретке отырады ал не дейсіңдер менің айтқаным дұрыс па әлде бұрыс па бұл тек қалдық қана ал қораптардың қалталардың ыдыстардың ішінде не барын өздерің ойлап қараңдаршы қысқасы менімен бірге жүрсеңдер бір аптаның ішінде көп азық жинаймыз тіпті бір аюды тойдыруға болады не не жай теңеу ғой не қарақшылар қарақшылар дереу тайып тұрыңдар не болды балақай не істеп тұрсыңдар үсті бастарыңды жалаңдар деген өзің емес пе жоқ қазір емес қашыңдар қашыңдар кетіңдер қаш кетіңдер кетіңдер жаңа ғана есік алдын тазаладым ғой құрыңдар масқара верн дұрыс айтыпты қандай қорқынышты балалар амансыңдар ма еш жерлерің ауырмады ма сұмдық ай көрдіңдер ме қауіпті деп айттым ғой сендерге адамдар бізді жек көреді бізден шошып кеткен сонша тарпа бас салды ештеңе етпейді ештеңе етпей ме жазым бола жаздадық қой қойшы одан да азық түлікті ойласаңшы ондай тамақ үшін құрбан болуға да болады әзілдегенім ғой жоға құрбан бола жаздағанымыз шындық Бер қара кіп кішкентай орманымызды қолдар бостап жүретін жанат менсінбейтін шығар бірақ отбасымыздың атынан айтып тұрмын енді қоршаудың ар жағына ешқашан аттап баспаймыз болды айтқаным айтқан қойшы шаршадым сендер әлі бәліштің дәмін татып көрген жоқсыңдар сендерге май жинау керек емес пе бәліш жесеңдер май жинайсыңдар балалар кеттік жарайды достар таң атқанша ойланыңдар жарай ма ертең келем көндіруге сәл ақ қалып еді қайырлы түн хезер қайырлы түн верн қайырлы түн ози қайырлы түн қайырлы түн лу пени қайырлы түн верн қайырлы түн хеми қайырлы түн верн қайырлы түн баки спай куило қайырлы түн верн ертең ерте тұрамыз қысқа дейін екі жүз жетпіс үш күн қалды болды енді верн қайырлы түн екі жүз жетпіс үш картоп қытырлақтары арба уақыт аяқталды әржей әлі алты күн бар емес пе жоқ жақсы аяқ қолым сау аманмын тірі екенмін ғой қалай ойлайсың үйіне барғанымыз дұрыс па жоқ неге барғың келмейді автобусқа мінгенде джейми мені итеріп жіберді ол сені ұнатады жоға ол жаман бала келесі жолы тиісетін болса сен де итер иә ал балалар жей қойыңдар таңғы ас дайын ағаштың қабығын жейміз менің бәліш жегім келеді ал мен пицца жегім келеді жоқ жемейсіңдер Ау! жақсы мынаны жеуге болады біраз шайнауға тура келеді десе де жаман емес әрі денсаулыққа пайдалы әрі дәмді керемет Келсемін, өте дәмді көрінеді сен мұнда не істеп жүрсің сендерге азық жинауға көмектессем деймін тыңдашы берін. кеше топтарың туралы біраз сөз айтып едің одан басталатын сөз есіме түспей тұрғаны айтасың ба отбасы ма иә дәл өзі осы сөзің маған қатты әсер етті білесің бе берін осының бәрі менде де болған өз үйім туғандарымның қамқорлығы басқару пульті бар теледидар осының бәрінен мен айырған құпсытқаш э, ау бері келші құшақтай қандай аянышты ойпырмай қойсаңшы верн өзің де білесің бізге көмекші керек қой қопсытқыш верн қопсытқыш жарайды мені қайтесіңдер мен кетейін иә жағдайым осы кеттім сендермен танысқаныма қуаныштымын тыныш тұр күндердің күні кездесіп қалармыз ау аман бол жарайды жақсы Эй, Эрджей, жарайды осында қалуыңа болады алақай қуанып кеттім ғой тастым. мына қатты сауыттың ішінде жұмсақ жүрегіңнің бар екенін біліп едім сені берін ағай деп атасам қарсы болмайсың ба жоқ олай атаушы болма тамаша Хемимен бірге жұмыс істесем бола ма иә екеуміз бірге жаңа іздейміз бе өте қызықты хэмми алдымен саған мынаны көрсеткім келеді Тоқ, ма бірақ ол қоқыс маған тоқаш ұнайды жарайды уайымдама тоқашты қайдан алуға болатынын білем. сондай бағалы тоқаштар оларды арнайы киім киген адамдар таратады дойлдар ана сары үйде тұрады әне қара американың ең тәтті тоқаштары шоколадты зімбір қосылған мейізбен және тәтті ұлпамен елестетіп қош осының бәрі сенікі тоқтай тұр достым құлшынысың жақсы әрине алайда оны жай барып ала салмайсың сенікі деп өзің айттың ә, ғой сенікі болады ол үшін бойыңдағы күш жігерің мен менің тамаша жоспарымды біріктіреміз келісесің бе ме, ме, ме, бір ауыздан келістік ал кеттік йохансон ханымның шоколадқа аллергиясы бар жесе беті ісіп кете ме сондай бірдеңе болады әйтеуір қиын болған екен иә ей сен ол тоқаштардан аулақшы менікі олар ол бізбен бірге бармайды жарай ма оны ертпейміз ау сенімен әлі біраз жұмыс істеу керек екен қане менің кабинетіме жүрші мұқият тыңда сен өзіңді есі ауысқан құтырған тиін етіп көрсетуің керек түсіндің бе сұрауға бола ма иә иә хеми қазір қояндар жыртқыш емес олар осында сүйкімді қояндар емес құтырған а жарайды алдымен басыңды ұйпалаймыз міне осылай жақсы ал енді үстіңдегі жүндеріңді ипатима етеміз сосын құйрығыңды ипаланған міне осылай өте жақсы енді маған көзіңді алайтып есің ауысқандай қара достым о әліпбиді кіріп айта аламын хеми болды тоқта енді мені мұқият тыңда жарай ма әрине рахмет қазір қарайын күте тұр бұл емес бұл емес жоқ о таптым хеми <coughs> болды қане бар мен сенің артыңнан барамын қане бар енді жанына бар бар деймін мен ес ауысқан тиемін. маған тоқашымды беріңдер Ай-ай-ай-ай! мен құтырғамын. аузымнан көбік ағып тұр мен құтырғамын. құтырған аузынан ақ көбік қағып. мен құтырған тиемін. құтырған олар сенді артымда білем сен менің артымдасың мәссаған ой ой ой ұста жоқ қаш құтыл саған қаш деймін не болып кетті анау хеми ме алаңдайтын дәнеңе жоқ бара бер алаңдамағаны қалай оған қауіптеніп жүр жоспарымыз сондай қазір құтқарамын хэмми жоқ қайда барасың абайла қозғама қазір қозғала қазір фу Шірдуғай верн керемет достым бойыңдағы бар өнеріңді паш еттің ғой тек өнеріңді ғана емес а оу хәми сен де кереметсің достым тіпті <laughs> өзім шашып кеттім ғой олардың орнында болсам мен де сені кітаппен сабайтын едім амансың ба әрине сапсаусың. саусың өйткені сен Хэмисің денеңнің көгергенде шасылып кетеді өзің мықты екенсің анау жерде иә анау жерде тарпа салды өзі құтырған ғой деймін мына жерде жиіркенішті қос мекенді жатқан бауырымен жорғалағыш жарайды қыздар үйге кіріңдер тоқаш жеп теледидар көріңдер жарай ма жарайды апа кешірім өтінем жанис қағыс естімедім бе қыздар құтырған тиін деді ме балалар ғой қорыққанға қос көрінеді демекші ал шынымен солай болса ше қауіпті індет тараса қайтеміз құтырған аңдар ауру жұқтырса не істейміз соның кесірінен үйлердің бағасы төмендеп кетеді иә айтпақшы ас әзірлеп жатыр едім күйіп кететін болды жарайды сен тамағым күйіп кетеді деп уайымдайсың ал мен осы ауданның игілігі үшін күйіп пісем қойыңдар таласпаңдар бәріңе де жетеді міне саған бір қорабын беремін пенни мәссаған жақсы болды жей қойыңдар балалар сендерге ұнайтыны даусыз басқа әсер етеді сездің бе иә қанттың әсері ғой міне сол себепті адамдар белсенді өмір сүреді сендер сияқты қыс бойы ұйықтамайды ал мынадан ұрттасаңдар ала жаздай жинайтын азықты бір аптада жинайсыңдар о а, жожа хеми саған кофеиннің керек жоқ иә иә дұрыс әлденіп алыңдар достар бұл әлі басы ғана не менімен бірге жолғаттан, аттан қоқиқаздар сайран салған сусыннан бұлақ аққан алған заттың сиқырмен орны толған дүкен сөрелері толып тұр ғой бәрі ештеңе төлеме бөгелме қысылма ала бер қой демес саған ешкім менімен бірге жолғаттан, қаздар сайран салған сусыннан бұлақ аққан алған заттың сиқырмен орны толған қысылма ала бер қой демес саған ешкім достығымыз берік біргеміз біз әрқашан қолдап көмекке келеміз бірге ойнап күліп көңіл көтереміз жарасып тұр сәні бізге керек бәрі ештеңе төлеме бөгелме қысылма ала бер қой демес саған ешкім қысылма ала бер қой демес саған ешкім қысылма ала бер қой демес саған ешкім Hello? зиянкестердің көзін құртатын мекеменің нөмірін беріңіз Фози! апа сіз апосымды қағып кеттіңіз ғай. өліп қалды ма жоқ бол болды ғой мәссаған ұстауға бола ма түртіп көрші жоқ не болды бол болды ғой дебби жиналыс өткізуге рұқсат алған жоқсың ғой бірнеше адам бас қосса өзің тими көліктен күректі алып келші жарық өш барады аяқ қолым сұп суық шет шегі жоқ дәліз кенеттен бір дауыс естілді апамның дауысы ғой мені шақырып жатыр иә ұлың қазір бара ол не істеп жатыр білмеймін бәлкім миына зақым келген шығар бері қара бұл жолы тым артық кеттің болды жетер біз кетеміз қағып алғаныңа рахмет иә есің дұрыс емес қауіптісің неткен әсем әуен үйіме қайтып барам қош бол өмір нәзік гүлдер әдемі енді ұстасам болатын шығар жоқ көрдіңдер ме зиянкестермен күресетін мамандарды шақырғаным дұрыс болды мыналардың көз алдымызда қырылып қалатын түрі бар қане түсіңдер бол қане достар түбінен ұстаңдар жылдам болыңдар тез ай белім ай кеттік кеттік масқара иә <gasps> жабайы аңдар шабуыл жасап жатыр деп біреу қоңырау шалып еді мәселе шешілді дей беріңіз ештеңеден қысылмаңыздар дуэйн лафонтейн бәрін құтқарады қайда жүрсіз ертең сауық кеш ұйымдастырмақпыз сіз келгенше дебби көлікпен қағып бір зиянкестің көзін жойды сабыр етіңіз қарындас сөзіме сеніңіз сауық кешіңізге бірде бір аң аяқ баспайды верминатор жұмысқа кірісті дәл солай болыңдар тез қашыңдар қашыңдар сонымен мынау не бәле Вирджиниял қарапайым апоссум салмағы шамамен үшкелі. келі еркек өліп қалған рас па ендеше айтыңызшы бұл ұстың маманы сіз бе мен бе өтірік өліп қалғансың айтаны тұжадыр. кеттік кеттік тезірек болыңдар мұқият қараңыздар тыныс алып жатыр жарақат ауыр емес деп үміттенем. құртыңыз көзін ұстаңыз оны назарларыңызға рахмет доғал шапалақ қап <sighs> жарайды қарсыластарым көп пе екен апоссум жайра сасық күзен жанат қос мекенді бауырмен жорғалаушы жо жоқ бауырымен жүр құлаушы керемет жарайсыңдар жарайсың қозыға болсын айт рахмет иә. бәрін аузыңа қараттың көрермендер таң тамаша болды өнеріңе тәнтімін иә керемет әке сізге айтайын деп едім керемет болды озия ағай тамаша иә тамаша иә десе де кемеңгер жетекшіміздің ерен еңбегін ұмытпағанымыз жөн эрджей эрджей эрджей эрджей эрджей жүр саған бірдеңе көрсетейік иә әрине кеттік керемет эрджей нағыз көсем мен сені құрмет тұтам. былай қарай кеттік жүріңіз тез былай қарай жүріңдер жүріңіз тез мына жақта ұнай ма Бұл енді сенің үйің. Я, алмау сенің орның. Мені кіме? Я, Эрджей, сенің ең осындай меді? Бұрын соңды мұндай жайды үйім болған емес. Мә, маған мұны шуге болмайды. Рахмет. Мынау менің қолдырбам ба? Я, осында келіп қойдық. Енді ағашта ұйықтамайсың. Рас па? ау ержай ағай сізге арнап теледидар орнаттық сапасы да керемет жүздеген телеарна қосылған пультты ал әйтпесе әкем алып қояды мәссаған әмбебап пульт па керемет достар маған қатты ұнады арамыздағы арамза телехикаясының жаңа бөлімі оңбаған ұят қайда біз сені отбасымызға қабылдадық ал сен бізді алдап соқтың өзіңе сеніп едім ал сен ту сыртымнан пышақ ұрдың мойындасаңшы кевин ұяттан өртеніп барасың ба оңбаған болған соң қайтесің енді тым құрғанды өзіңді алдама дауыстап мен оңбағанмын де оңбаған дей ме мынауың дәрігерге мүлдем ұқсамайды ғой сен не дейсің эрджей эрджей Wow, wow, wow, wow, wow. Ержай мұның не? Сезімге беріліп, тым көңілшек болып кеттім. Азықты ал айуға аюға бар. Азықты ал да аюға бар. А, азық қайда? түлік қайда? Оу, верін. оны қайда апарасың? Алған жерлеріңе қайтып апарып тастайым. Жоқ, апарма. Азықты алам да кетіп қалам жақсы кете бер ал мен азықты иелеріне қайтарып беремін не үшін өйткені біз адамдардың мүлкін ұрлап ашуына тидік анау қоян сияқты болғымыз келмейді сондықтан азықты адамдарға қайтарып берем. солай істесем олар бізге тиіспейді верн сен ештеңе түсінбейсің бізге азық ауадай қажет қажет емес қайтармайсың қайтарам жібер деймін өзің жібер азықты мен алам. жоқ ай мен алам. жоқ ай ақырын сөйле соңымнан ер не тыныш жоқ тиіспе тыныш тыныш жоқ қайдағын айтып енді мен алдай алмайсың тыныш жетер сенің не ойлап жүргеніңді құдай білсін үндеме қазір тіпті сауытымда дірілдеп белгі беріп тұр өтінемін сенен бері қара бұл жолы сауытымды қалай да тыңдайым ойнаймыз ойнаймыз Oynayınız. My name is. Oynayımız. Oyna, oynayımız, oynayımız, oynayımız. Oynayımız. ойнаймыз берін азыққа ие бол мен итті алдандыра тұрам. жап орныңа бар жоқ бар орныңа жоқ саған азық керек жоқ па міне ұста қарның ашқан болар қара әне ет Ойнаймыз. Адамдарды қара. Солары мен ойна. Ала-ла-ла. Аман қалдым. Әтеуір аманмын. Аман қалдым. Ойнаймыз. Бәрін шыншыр тағыт. Ойнаймыз. ау Жоқ. Yeah. 者。哦哦！верн саған шын жырды дедім ғой а Оп! сосын қоқыс жәшіктері болмаса а Бәле екенсің. жақ жақ верн амансың ба көмектес ози жарайды қазір қазір не болды құрады азық түлік құрады не құрады құрығаны қалай анадан сұра верн азықты адамдарға қайтарып бердім не бәріміз жанталасып жабылып жүріп тасыдық жиналған азық мол болатын өздерің білесіңдер ал сен алдың бәрін бере салдың верн осы сен неге ойланбайсың бірінен ылықа толтырып едік адал азық емес ой мұнымен не айтпақсың сонда өз бетімізбен жинағанымыз азық емес те сенімен жинағанымыз ғана азық демексің бе өз беттеріңмен бе мынаның айтқанын істедіңдер ғой эржей сендерді пайдаланып жүр неге түсінбейсіңдер верн ұят емес пе эржей ондайға бармайды маған сенгендерің жөн болар ол бәрімізді алдап жүр неге осыны түсінбейсіңдер ол менің қасыма жақындаса болды құйрығым дірілдеп қоя береді о сонда сенің құйрығың дірілдеді екен деп аш қалуымыз керек пе меніңше бұл айтқандарыңның бәрі жай сылтау байқауымша сен оны қызғанатын сияқтысың қызғанам ба мынаны ма иә ол біздің жарқын болашағымызға жол ашады ал сен бізді артқа тартасың мен тек жамандыққа ұрынбай аман жүрсеңдер екен деймін не істегеніңді енді көрдің бе олар сенің сөзіңе құлақ асатын болса бір жетіден кейін аштан бұр сен оларды ақмақ қылып пайдаланып жүрсің өйткені олар ненің жақсы ненің жаман екенін білмейді мен ақмақ емеспін Жақ айтпағым ол емес ол істің байыбына бара бермейді ана жақтағы жағдайды айтамын жарайды енді менің айтайын дегенім ол емес ренжіп қалдыңдар ма стелла стелла ози хэми сендерді ренжітейін дегем жоқ хэми мен ақымақ емеспін өтінем I must give thee бәрін білемін деп жауап беремін деп ойлап едім ал сен кеттің ғой түңіліп көңілің құлазып сырт айналдың тек қайғырма уайымдама мен ренжіттім көңілге алма тек қайғырма кеттің ғой түңіліп көңілің құлазып сырт айналдың тек қайғырма уайымдама мен ренжіттім көңілге алма қайырлы түн әрджей аға қайырлы түн балақай тек қайғырма көңілге алма айтолды әрджей таңертең көріскенше ал сен мені түсінбедің көзің ілмедің сырт айналдың мен тек ісіме өкінем бәрін де түзетем сен маған Сен шымаған ісіме өкінем бәрін де түзетем сен маған а сендерді осылай жазалау керек міне қақпанға түстің <gasps> дайын ба бәрі дайын ал мына құрылғыны әкелдіңдер ме қалай еді турбо тері сыпырғыш бұл контрабандалық тауар ханым оған барлық штаттарда тыйым салынған техастан басқа әрине маған десе женева конвенциясына қайшы келсін ол маған қажет <laughs> Өзімде солай ойлап едім сондықтан оны айтқызбай ақ орнатып қойдым адиос оңбаған хайуандар О, тамаша! мен не бүлдірдім азықтарды апарып бермеуі керек еді не азықтың бәрін апармауым керек еді бәрін иелеріне қайтарып берейін деп ойлағам өзімді қорғау үшін әрине негізі мен соншалықты батыл емеспін тіпті кейде сауытымның өзіне ие бола алмай түсіріп алам ал сен маған қарағанда мықты батыл тапқырсың достарымның айтқаны жөн сияқты бәлкім сені шынымен қызғанатын шығармын ой верн тыңдашы мені қызғанудың керегі жоқ рас айтам. сен достарыңа қажетсің соны біл әрдайым отбасыңның амандығын ойлайсың қазір оларға сен қажетсің ал сенің құйрығың ше басым құйрықты тыңда дейді ал құйрық болса басымды тыңдайды осының кесірінен занымда ауырып жүр міне сондықтан бәрін өз қолыңа ал ана жақта не болып жатқанын білмейсің сен білесің ғой несіне қиналып отырсың міне қиындық мынада көрдің бе көріп тұрмын жаңа тоқтай тұршы ханым сауық кеш ұйымдастырмақшысыз ба иә кіреберісте оң жақта аяқ киімінің сыртынан кетін қапшықтар бар киіп алыңыз иә иә бұл не нені айтасың а а бұл сен қайтарып берген азықтардың тізімі берін тізім бе тізімдегі зат өте көп ал сен ұйымдастыру жағынан алдыңа жан салмайсың солай емес пе бірақ мен мол азық жатқан жерді білемін бір түннің ішінде бәрін қайтаруымызға болады жарайды жүр ол қай жерде міне мына үйде не а мынау не үшін керек оны өзіме қайтар таста бері верн сендерге бірдеңе айтқысы келеді енді бәрін бір сөзбен жеткізу қиын әрине кешірім сұраймын бері келші кел құшақтайын жарайсың жарайсың жарайсың өте жақсы жарайды осылай жұптарыңды жазбаңдар ендігі жоспарым не мынадай дұрыстап тыңдаңдар тұзақ мына жерлерге орналасқан мұнда мұнда мұнда мұнда мұнда мұнда мұнда және мында. мұнда мұнда мұнда мұнда мұнда мында, мұнда үлкен мында, және бірнеше жерде бәрі сол ма осының бәрінің үстінде шоғырланған қызыл оттар бар солай не болды түрің бұзылып кетті ғой кешіріңдер бір сәтке ойланып кетіппін жалпы түсінген сияқтымын маған сауытымды ауыстыруға тура келеді ал мынау бізбіз мен көлік болайыншы мен көлік боламын мен көлікпін ал сен етіксің етік болған ұнамайды ең жақсы үтік қой соны неге таңдамайсың маңызды сол емес негізі мен көлікпін үнемі көлік боламын жоспарымыз үш кезеңнен тұрады бірінші кезең оттарды өшіру екінші кезең үйдің ішіне кіреміз үшінші кезең таудай қылып азықты алып шығамыз тура бір қамал дерсің қабырғасы өте биік есікті аша алмаймыз қалай кіреміз қарғыбау ол кілт дәлірек айтқанда қарғыбауда чип орналасқан сол есікті ашады ал солай ақ болсын сонда ол қарғыбауын міне ала ғой деп саған бере сала жоқ маған емес сұлу қыз саған береді мынаған ба маған ба саған стелла мысықты қарғыбауын шешіп беруге мәжбүр етесің жағымсыз иісім бе сүйкімді қылығым мен даусыңға шығып кетті ме бері қара жанат байқаймын көзіңді шел басқан ау шамасы дұрыстап қара мен сасық күзенмін ол сыртқы бейнең ал ішкі жан дүниең стелла түлкідей құлпырған сұлу бейнеңді әлемге паш ету керек қайшы қайшы абайла ей ақырын көмір көмір ауа тазартқыш томат шырыны тығын тығын ба жоқ қажеті жоқ міне былай түсіндім жеңдік <laughs> тағы бір нәрсе ау міне енді болды ханымдар мен мырзалар біздің жұмысымыз осымен аяқталды мәссаған құлпырып кетті таңғаларлық ал керек болса не о мяу о керемет қандай сұлу сондай әдемі тамаша жарайды достар біз дайынбыз енді іске кірісейік ой тағы да ма құрып кетсін айнымайды тура бір шын жануарлар дерсің пластикалық формаларды өндірушілер құдай төбелерінен нұрсын қане хеми абайла хэмми жақсы иә жақсы қане қане қане қане қане иә иә жоқ жоқ жоқ жоқ жоқ хэмми саған айттым ғой ол алма! балқаштарды өлердей жақсы көрем. не болды бәрі ойдағыдай ма осы қане хеми жарықтың соңынан ер қане қане міне осылай жарыққа бар жарыққа иә осылай дұрыс қане иә дәл өзі қане қане ұстасаңшы енді тамаша бәрекелді енді екінші кезең бірінші кезеңнен аман есен өттік әрі қарай да жолымыз болады ал бикеш енді сенің кезегің а әлгі мысық ақымақ болса екен қане дыбысты қосыңдар сиыр емес мысық мысыққа қойыңдар бәлкім мысық сиырды жақсы көретін шығар мұнда кім бар сен мысықсың мысықсың сен мысықсың ә, айтайын дегенім ә, мен мысықпын мяу иә көріп тұрмын ал енді кет кет кет аулақ кет менің қожайыным қаңғыбастарға ештеңе бермейді кете ғой қаңғыбас дедің бе ендеше өзіңнен көр қарғыбаудал <laughs> қарғыбауың сондай әдемі екен қарсы болмасаң ұстап көрейінші жоқ жақындаушы болма маған далада жүрген жабайылардың жанына жолауға болмайды ахчы аулақ кір қожалақ түріңе қарашы кір қожалақ кір қожалақ шаруаң бітті дейбе. болды жетер енді төзімім таусылды мені көрген бетте бәрі теріс айналып қаша жөнеледі өйткені олар мені лас кір қожалақ деп ойлайды бері қара қарағым осынша сәнденгенде қайдағы бір тойынған мен семіз мысық мені кемсітіп мұқатсын деген жоқпын мен тіпті құйрығымды да деп тарадым алтығында шаруаң болмасын тоқта ешкім ешқашан маған бұлай сөйлеген емес <gasps> өзің батыл екенсің маған мұның ұнайды бұл деген түк емес егер айтар болсам әңгіме деген жетеді иә қане достар іске сенің рухың мықты оны бірден сезуге болады Мұны мен не айтпақсың ал сенің көздерің менің көздерім бе сәуле шашады сәуле шаша ма рас па осы жерде ойланып кеткен болатынмын есіме түсіріп жіберіңдерші етікпен пен көлік үйдің ішіне кіретін бе сонымен есімің бар шығар иә парс есімі өйткені мен парсымын мені ханзада жолбарыс махмұд шабаз деп атайды о тым шұбалаң ақ екен сені жолбарыс деп атасам бола ма о мәссаған тамаша міне жануарлар адамның үйінде деген көл көсір өз көзіме өзім тау төбе азық иә болды іске кірісіңдер ал кеттік иә тайғақ тайғақ тайғақ әми тырнағыңды жасыр да секір жарайды ой ауырып кетті қазір қазір тұрам. бұл не ау бұл менің жүрегімнің дүрсілі өзің тыңдап көрші мяу мұнда мұнда жарайсың әрі қарай жалғастыра беріңдер қанеке мә ұста ұста ала ғой мәссаған иә бәрі өзіміз жоспарлағандай әкемнің бет әлпеті жалпақ өте сымбатты болатын әдемілігі сонша әрең салатын. керемет Түкті түгілем төселген жеке көп қабатты үйім бар жүр саған көрсетейін қоя тұр мен саған өзім жайлы айтпадым ғой жақсы жақсы өте жақсы керемет бұл не нәрсе бұл адамдарды таңертең төсектен тұрғызатын зат ә? ол қайда келе жатыр тез тез қытырлақ картоп қане ол қайтып келгенше бұл жерден тайып тұру керек жоқ қытырлақ картопты алмай кетпейміз не лу пенни орындарыңа барыңдар хезер сен адамнан көз алма жарайды эрджей жоқ хезер тоқтай тұр ой құйрығым дірілдеп кетті ғой эрджей арба толды дереу кету керек тоқтай тұр винсент оны әп сәтте алып келем. винсент қайда Винсент деген кім верн сасқанынан аюдың атын айтып қалыппын қорқпа сасқанынан не айтып не қойғанымды білмеймін ешқандай аю жоқ оу жарық өшіп барады аяқ қолым сұп суық қазір хазар үйдегі баспалдақта егеу құйрық жатыр Сенің айырылып қалдым ба десем өзіңдей шеберден үйрендім әке қызым өзіме тартқан қане қане қазір саған жетем тез уақыт не болды ештеңе онда жүр кету керек керектінің бәрін алдық қой бәрін алған жоқпыз не дейсің алған азығымыз жеткілікті менде аз ғана уақыт қалды мына арба толы азықты ақырған аяуға апару керек оған қытырлақ картопты апармасам оның орнына мені қылғытады жібер мені не жібер деймін ай ха ха кешір менің кетуім керек стелла стелла қайда кеттің стелла стелла стелла тыңдашы сенің еш кінәң жоқ екеуміз бірге бола алмаймыз өйткені мен сасық күзем Я, дұрыс айтасың кешір мұны көруіңе тура келеді жатыңдар мына сен қашпайсың ба жоқ мен кескін келбетті сұлулықты көріп қуанам, ал иісті сезбеймін иіс сезбейсің бе рас па есікке қарай жүгіріңдер жүгір жүгір жүгір жүгір болыңдар болыңдар болыңдар тез етіңдер болыңдар тез көңіл көтереміз бе қояндар қаш сүйіктім қашайық ана жаққа әне дала жүріңдер буэнос дигас бауырымен жорғалаушы болды тұзаққа түстің <laughs> ойбой үстіңізден сасық иіс шығады оларды менің үйіме сен кіргіздің хайуандарды жарайды айқайламаңыз ашуыңызды басыңыз олар қолыма түсті оларды қинамаймын жоқ керісінше қинаңыз оларды жазалау керек сізбен жұмыс істегеніме қуаныштымын ханым бізге не істейді апа білмеймін балам өмірмен қош айтысқым келмейді әке шынымен дегенім ғой қоя қой қызым қорықпа ештеңе де болмайды сенің айтқаның рас болды верн сені тыңдауымыз керек еді өте өкінішті жоқ оған сенуге болмайтынын білдім білсем де оның айтқанына көніп соңынан ердім оңбай қателестім бәрекелді винсент аяғыңды аспаннан келтірейін деп саған бара жатыр едім мына қызықты көріп бөгеліп қалдым қызық болғанда қандай қарашы керемет көрініс иә мен мұндай оңбағандықты арсыздықты жексұрындықты пайда күнемдікті өмірімде көрген емеспін <laughs> өзімшіл әржей сен мол азыққа кенелдің ал олар соның жазасын тартады осы алған бетіңнен қайтпа түбінде менің жолымды қуасың өзіңе қажет нәрсенің бәрі болады арманыңа жетесің оның бәрі менде болды ғой не мыналар ма әзілдеп тұрсың ба өзің айтып едің ғой сенің отбасың бір өзің өмір бақи солай болады сондықтан екеуміз сияқты жігіттер осылай аман қалады қайтер дейсің бірнеше ақымақ таяқ жеп жарақат алады өмір деген осы олар саған қажет емес негізінде қажет дәл қазір оларға шынымен менің көмегім қажет алмаған мынау керек Әржей! а сұмдығай белімді ауыртып алдым хәзір амансың ба сен оңбаған екі жүзді жексұрын Сен де арсызды көрсем көзім шықсын мен сендерді құтқаруға келдім сендерге көмектесем қазір саған көресінді көрсетемін үрім бұтағыңа дейін өмір бойы сасып жүресің не дейсің көзіңді құрт кет бұл жерден аю не айту аю аю көлік басқарусыз қалды біз жүргіземіз көлік жарысы үш сияқты не әй ішке кіргіз терезені аш ол батыр емес бұл емес баратын бағытты таңдаңыз бізді үйге апар өзіміздің бөренеге апар баратын бағыт таңдалды көлікті кері қарай бұрыңыз болады кәми ішке кіргіз ежейдесіп тұрған жоқпын ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля балалар қалайда аюдан құтылу керек қандай қару бар балға бар тамаша рахмет әй жоқ жоқ мені ішке кіргізіңдер жоқ ала құйрық алаяқ ол бізге көмектеспекші кіргізіңдер ол бізге қиянат жасаған жоқ па көмектесу үшін қайтып келді ғой иә аюды ертіп келді көмек беретініне күмәнім кіргізбейміз кетсін ей біз көлік жүргізіп келеміз жанжалдаспаңдар қоймасаңыздар көлікті кейін қарай бұрамыз бәрін бастаған верн айтып тұрмын ғой ол бізге көмектеспекші верн сен үнемі құйрығыңа сену керек деп айтатын едің ғой құйрығым дірілдеп тұрған жоқ бірден айтпайсың ба рахмет рахмет қолға түстің әршей достарың да сенімен бірге мәссаған тез арада солға қарай бұрыңыз тамаша мүмкіндік ой иә Өзіңді құртам, әжей. Абайла, рекорд! Жоқ, жоқ, жоқ! межелі орынға жеттіңіз амансыңдар ма қаштық жүгіріңдер тезірек баяғыда би билеймін деп жарақат алып едім сау бол биша қане қане үйге келдік тамаша керемет иә лу пенни балалар қорқынышты сайқымасақ қашыңдар берін берн шөборғыш бері шығыңдар жексұрын егеу құйрықтар оңбаған кеміргіштер көздеріңді құртыңдар орманға кетіңдер ойнағыларың келе ме жақсы онда ойнайық балалар балалар лу абайлаңдар қашыңдар жетер енді верн бәрін алып кет мен алдандыра тұрам. а есің дұрыс па оңдырмайды ғой оның іздегені мен отбасыңа бас көз бол верін бас көз болам мен бәріміздің амандығымызды ойлайын бір амалын табу керек ойланып тұратын уақыт жоқ хәми э. Венсент, сен дұрыс айтыпсың дәмін татсаң болды өмір бойы аузыңнан кетпейді Эрджей! Ал, бар! Э, э, турбо тері сыпырғыш қазір сұмдық болады Жақ! сәргел хеми нағыз азаматсың рахмет аға фуй айтпақшы верн сенің сауытың маған дәл келе қалды дәл келгеніне қуаныштымын енді шеш өзіме қайтар ал енді жартасты тауларға барасың смоки сіз турбо теріс сыпырғышты заңсыз пайдаландыңыз соны мойындайсыз ба міне мынау хайуанаттарды аулаушы оны маған сатқан сол менің еш кінәм жоқ тоқтаңыз ол сіздің аулаңызда болды келісім шартта сіздің аты жөніңіз тұр енді сот алдында жауап бересіз жоқ мен кінәлі емеспін ханым босат мені мені тұтқындай алмайсыз мен үй иелері қауымдастығының төрайымымын қашып барады қайда барасың ұстаңдар жіберіңдер деймін ханым жіберіңдер жоқ Ай-ай-ай! Біз жеңдік, Biz Қолымыздан келді. Қолымыздан келді. Kolumuzdan geldi. Kolumuzdan geldi. La la la орман дегеніміз осы екен ғой. Маған ұнайды. Қане кеттік онда. Менімен бірге барасың ба? Әрине. Тыңдашы Эржей, жай білсін дегенім ғой егер бұл азықтың бәрін аюға төлем ретінде беру үшін керек десең біз саған оны берер едік рас па иә отбасы осылай істейді бір біріне қол ұшын беріп көмектеседі менде ешқашан ондай отбасы болған жоқ білем менің ақылымды ал мына қақпа бақытты өмірге апаратыны сөзсіз өкінішті мұны ертерек айту керек еді ол кезде біз бір бірімізді дұрыс түсінбедік қой отбасында ондай жағдайлар болады әрине сонымен қалай бізбен бірге қалғың келе ме о келші бері сені бұдан былай жақсы көрмейтін шығармын деп ойлап едім отбасымызға қош келдің қош келдің бәріміз құшақтасайық қанекей міне көктемнің алғашқы аптасы өтті солай ма тоқтай тұрыңдар яғни бұл қысқа дейін 267 күн қалды деген сөз ал азықты қайдан аламыз иә Хами! мен бірінені толтырып қойдым не қашан үлгердің иә таптым таптым мен таптым idol on a Friday night in a house built safe and sound on Indian burial ground, Shaman. We drive our cars every day to and from work both ways, so we make just enough to pay to drive our cars to work each day. We're rocking the suburbs. religion and devotion, and they call it a TV. Wicked cool. You see, humans feel a deep inner need to connect with the world around them. That is just super duper. They also feel a deep need to sit on their fat butts. Watching TV fulfills both needs at the same time. Wow, interesting. Come on, kids. Family time there. In front of the TV. Get your snack food. Buy a bell. Buy a bell. Buy a Y. Please buy a Y. I can't find the remote. Hey, Spiky. Raisha. Does anybody see the remote? Dad, chill. I could do a little TV. I think today's the day we find out if the baby is gifted or if Saxon is really an alien. Just like Khan in Star Trek 2! The Genesis Project was in the hands of the Enterprise, but Khan had his perfect plan to steal the invention of renewable life! Well, that was specific. I saw it on TNT. They were doing a retrospective, you know. Uh, Gummy worm, anybody? Ah, let me have one. Look, you pass this to Luke. Oh, taste this. Yeah. Would you take that? This is the perfect food. Fat-free cookies? You might as well just be eating dirt. I've had dirt. I don't like dirt. It tastes like dirt. Shh, the show's starting suffer. фильмнің соңы фильмді қазақ тіліне аударған қазақстан ұлттық телеарнасы 2019 жыл I save coupons from packets of I've got my giant hit discotheque album. I empty a bottle and feel a bit free. Kids in the halls and pipes in the walls make me noises for company. Long distance callers make long distance calls, and the silence makes me lonely. I'm almost in the supermarket. I can no longer shop happily. I came in here for that special offer, a guaranteed personality. I'm all lost in the supermarket. I can no longer shop happily. I came in here for that special offer, a guaranteed personality. тура топырақ жегендей боласың қазір күте тұрыңдар көргенше асықпын иә айттым ғой мінекей кептеліп қалғанға ұқсайды